שיר המעלות, בשוב אדוני את שיבת ציון, היינו כחולמים. אז ימלא שחוק פינו, ולשוננו רינה. אז יאמרו בגויים, הגדיל אדוני לעשות עם אלה. הגדיל אדוני לעשות עמנו, היינו שמחים. שובה אדוני את שביתנו, כאפיקים בנגב. הזורים בדמעה ורנה יקסורו. הלוך ילך ובכו נושא משך חזרה. בו יבוא ורינה נושא אלומותיו. כבוד לאב ולבן ולרוח הקודש, כפי שהיה בראשית ועתה ולעולמי עולמים. אמן.